այսօր հունիսի 9-ը օրը 3 շաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակար հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Skype-ը զորամասերում ծրագիրը վերսկսվել է եւ արդեն մշտական հովանավոր ունի։ Քնարվաբանի օրվա զրուցակիցն է Արցախի կրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ պատկերասրահի տնօրինության համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց երեխաների տարազների ցուցադրություն։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն, դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամ փոփեն կորացույցով Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Skype-ը զորամասում ծրագիրը վերսկսվել է եւ արդեն մշտական հովանավոր ունի։ Արցախի քրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանի խոսքով ապրիլիս ծրագրին աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը։ 2015-ի ապրիլի 1-ից ծրագիրը արդեն գործում է մշտական հիմունքներով։ Շաբաթական մեկ անգամ մենք նախնական պայմանավորող բանակի հետ, որ զորամասը հնարավոր ժամը եւ օրը, որից հետո արդեն գնում ենք զորամասում եւ ծրագի իրականացնում։ Խոշոր զորամասերի միջև 400 զինծառայող որվա կտրվածքով օգտումա ծառայությունը։ Փոքր զորամասերին ընդդիլ չկա, մենք միշտ այդ հիմունքներով ենք աշխատում, որ միջև վերջի ցանկացողը զինվորները բոլորը պիտի օգտեն ծրագրից։ Ու երբեք չի լինում, որ ինչ որ մեկը զինվորների մասին խոսքը կանասը բայց չեմ ասել։ Եվ հիշում եմ անցյալ տարվա օգոստոսի սկիզբները միկրոպատերազմի ժամանակ մենք գնացինք Եղնիկների։ Երկու օր մնացինք, պլանավորում ենք, որ Իրիգուն ժամը 5-ին պիտի փակեն գնանք, չսա ստացվել։ Միջև ժամը 9-ը մնացինք, արդեն սարքարունները հավաքում էինք, միած զինվոր եկավ, ամեն ասում բայց չեմ հասցրել։ Զինվորի համար մենք նորից միացրել, ինքը եկավ, խոսեց մոտ 10-15 րոպե ու գնաց։ Skype-ը զորամասում ծրագիրն իրականացում է շաբաթական մեկ զորամասում։ Պարոն Գրիգորյանն ասում է, որ երբեմն էլ զորամասերի հրամանատարներն են խնդրում հյուրընկալվել նաև իրեն զորամասում։ Մայիսի 30-ը դա իրենց նախաձեռնությունն է զորամասի ստեղծման օրն էր։ Խնդրեցին, ասին կարող եք գաք որպես նվեր, մատուցեք դիմորներին, ասենք խնդիր չկա։ Տարբեր զորամասերից, որոնք չեն ընդգրկված ծրագրով, էլի զանգում են, խնդրում են, ասում են հնարավոր է, տեխնիկապես հնարավոր է, բայց գումարն է պիտի ծախսի, որտեղ ամեն մի նոր զորամաս միացնելու համար բավական բարձր տեխնիկական լուծումներ պիտի կատարվի, աշտարակներ պիտի տեղադրվի, օրինակ 3-րդ գումարդակում 3 հատ աշտարակ են տեղադրել այնտեղ նույնիսկ հոսանք չկա։ Արևային պանել են տեղադրել ու ասենց լրի 100% ավտոնոմ աշխատանք։ Աշտարակը աշխատում է ավտոնոմ ռեժիմով։ Մինչ այդ ծրագիրն իրականացնելու պայմանավորվածություն է եղել Պաշտպանության բանակի հետ։ Պարոն Գրիգորյանը ցավով է նշում, որ բանակի հրամանատարությունը մի քանի ամսից հրաժարվեց աջակցել իրենց։ 2014 թվականի սկզբին Պաշտպանության բանակի հետ պայմանագիր է կնքել, որ իրենք գումարներ են վճարելու ըստ կատարողականի, այսինքն մենք գնում ենք ամսվա կտրվածքով ուսքան զինվորներ են օգնում, այսքան գումար են փոխանցելու։ Պաշտպանության հրամանատարը հրաժարվել ծրագրից, թեկուզ ստորագրած էր ու կնիքը դրած էր։ Փաստորեն 6 ամսից հետո ծրագիրը տապալեց, եկուր մենք աշխատանք կատարեցինք, նորից ենք ստոպտվել եւ նորից մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ներգրավել։ Նախարարը դրսից հովանավոր գտավ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունն էր, որը համաձայնվեց ֆինանսավորել ծրագիրը։ Skype-ը զորամասերում ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականին եւ մինչ այսօր գործել է ընդհատումներով։ Վլադիմիր Գրիգորյանն է պատմում, թե ինչպես են սկսել եւ ինչ դժվարություններ են հաղթահարել։ Skype առաջ անգամ 2013 թվականի վերջին են կարել մշակույթի նախարարության նախաձեռնություններ, իրենք են առաջարկել, ասել են նոր տարվա շեմին ինչ նվերանենք զինվորներին, մտածել ենք եւ որոշենք, որ ամենալավը կլինի տեսա կապը ծնողների եւ արազատների հետ։ Գնացինք, կազմակերպեցինք, ստացվեց։ Ու բավական դրական արձագանք ստացանք, որից հետո որոշեցինք արդեն մշտական հիմունքներով ծրագիրը իրականացնել։ 2012-ին մոտ 7 զորամասերին կազմակերպել ենք, բայց մի շարք տեխնիկական եւ կազմակերպչական խնդիր միտումներ առաջացան ու մենք հասկացանք, որ դեռ պատրաստ չենք, որովհետև գումարներ պիտի ծախսվեն, ահրելի աշխատանք պիտի կատարվեր։ Երկու տարով փաստորեն ծրագիրը կանգնեց, որից հետո 2013-ի սեպտեմբերի 21-ն էր։ Գնացինք Տոնաշեն տոննաժինում արեցինք մոտ 300 զինվոր օգտվեց, որից հետո ելի ստոպ տվեցինք։ Տարվա վերջին մշակույթի նախարարությունը մոտ 2 միլիոն դրամ գումար հատկացրել, սարքավորներ են ձեռք բերել, այսինքն մենք չենք ձեռք բերել, Արմին կոնկերությունը իրենց են գումարը փոխանցել, իրենք հաստորեն ամբողջ Ղարաբաղի մասշտաբով վերանորոգել են իրենց սարքավորները, նոր սարքավորներ են տեղադրել, նոր աշտարակներ են տեղադրել, նոր ռադիոմադոններ են ձեռք բերել, որի արդյունքում մենք կարողացանք արդեն համարյա թե բոլոր զորամասերում կազմակերպել Skype ծրագիրը ոչ թե 5-6 համակարգիչներ, օրինակ 5 առաջի փուլի ծրագրի շրջանակներում մենք 5 համակարգիչ շատ չեն կարողացել միացնել, որտեղ կա պահավոր փուլեր։ Արդեն վերանորոգումից հետո պահայերել 20 համակարգիչ են միացրել, շատ ուժեղ էր։ Դա արդեն տեխնիկական խնդիրներ չկա։ Մենք ապացուցեցինք, որ ծրագիրը պատրաստ է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you Ինձ թաղծով խնդրում են ասես, խնդրում են ասես, որ չկրկնեմ էլ նույնը, էլ նույն մեղեդին։ Դաշնամուրի մոտ նստած եմ ահա, նայում եմ հոգնած լուր ստեղներին, որոնք ինձ թաղծով խնդրում են կարծը որ չնվագեն Էլ նույն մերեդի Սակայն ես ինքս մի ստեղնեմ կյանքի Ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նվագում Ինչպես հորին է ուրախ մեղեդի Եթե իմ հոգում թախից նետիրում Միստերն եմ կյանքի Մաստիկա նրա Կամքի կամակով Ինչպես նվագ է ուրախ մեղեդի Եթե իմ հոգում ախից նտիրում Որցում եմ որ սա Ոթում վերստին Սիրուցան ճախրա երամը երկիս Հորցում եմ գտնել ուրախ երանգներ Իվ շիթերի մեջ արյունող վերքից Նստել եմ նորից ինքս իմ արջը ուծում է իջնում ճերմակ մազերից Հատներիս հոգնած կաթում է ահա Դեմքիս խազերից Մինուտ մեղերի Սակայն ես ինքս մի Thank you. նվագեմ ուրախ մեղեդի եթե իմ հոգու տախից նտիրում տախից նտիրում սակայն ես քաս միստերն եմ կյանքի Խայտաբղետ տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփատ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ պատկերասրահի տնօրինության համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց երեխաների տարազների ցուցադրություն։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն, դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանի հետ։ Իր ողջ պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը պայքարել է ուծացման դեմ։ Թե զենքով, թե մշակութային արժեքներով, թե գրակետ սերունդ դաստիարակելով փորձել է պահպանել այն, ինչ կուտակել են նախնիները։ Մեծի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող այս ազգի մեջ միշտ հարգե է եղել այն, ինչ նախնիներից է փոխանցվել՝ հայրենասիրություն, պատվախնդրություն, նաև մշակութային արժեքների հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Ժամանակակից մարդը, ում համար տեղեկատվական հոսքը չափազանց մեծ է ու հաճախ դժվար է տարբերել անհրաժեշտ ու ավելորտ տեղեկատվությունը, կարիք ունի սեփական արմատներին մոտ լինելու միջոցների, որոնցից են ազգային երկն ու պարը, նախնյաց կենցաղն ու առօրյան բացահայտող յուրաքանչյուր տար։ Ազգային տարազը սեփական ազգի մշակույթին ծանոթանալու միջոցներից է, Յուրաքանչյուր գավառ առանձնանում էր տարազի իր գույներով, զարդանախշերի առանձնահատկություններով եւ այդ ամենն այնքան խոսուն են արտահայտում մեր նախնիների կենցաղն ու ապրելակերպը, որ հոգու խորքում գուցեն իր հող ազգային ոգին զարթնում, թևեր է առնում ու պատրաստ է պաշտպանել սեփականը։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ պատկերասրահի տնօրինության համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց երեխաների տարազների ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նաեւ մեծերի տարազներ, ինչպես նաեւ հայկական ոճով պատրաստված ձեռքի աշխատանքներ։ Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանը առանձնացնում է Արցախում տարազի ու ամեն հայկականի մասին տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման խնդիրը։ մշակութային կենտրոնը իր արվեստը արդեն ցուցադրել է Ստեփանակերտում մի քանի տարի առաջ մենք հնարավորություն ունեցանք մշակույթի նախարարության կազմակերպած ցուցադրության ժամանակ ներկայացնել մեր նկարների մի մասը։ Այս բանին, քանի որ մեր կենտրոնը ավելի շատ երևում է եւ հայտնի է իր տարազների հավաքածուով, մեզ դիմեց պատկերասրահի ղեկավարը, քաղաքային պատկերասրահի ղեկավար։ Այո։ Եվ մեզ մոտ եկավ Գիլենան Դադայան, որը ուսումնասիրեց հագուստները, տեսավ կենտրոնը ընդհանրապես մենք ինչով ենք զբաղվում ու հարցրեց իսկ ինչ կարող ենք մենք կազմակերպենք հունիսի 1-ին երեխաների համար, որը լինի նորություն, որը արդեն նոր ծրագիր լինի եւ երբևիցե այստեղ եղած չլինի։ Մենք միասին որոշեցինք, որ քանի որ մենք ունենք նաեւ երեխաների հագուստ, շատ հետաքրքիր կլիներ, որ այստեղ ցուցադրությունը հունիսի 1-ին լիներ հենց երեխաների դեֆիլե։ Մենք ցուցադրում ենք մեր մանկական հագուստը հավաքածուն, որ պատրաստված է հայկական տարազների ուսումնասիրության պատմության հիման վրա, այստեղ եթե տեսակ մանիկենների վրա դրված են մեծերի հա։ ավանդական իրական տարազները, որոնք կենտրոնում պատրաստվել են 12 տարիների ընթացքում։ Ինչու այդքան երկար, որտեղ մենք պահպանում ենք բոլոր կարատեսակները, ասեղնագործության տեսակները եւ ուսումնասիրում ենք եւ աշխատում ենք պահոցներում թանգարանների, այսինքն մեր աշխատանքը ինքը ժամանակատան է։ Մենք մի հագուստը մոտ 1 տարի ենք պատրաստում, իսկ այստեղ արդեն մենք ներկայացնում ենք ավելի քան 40 հագուստ։ Ինչի մենք որ որոշեցինք այստեղ նման ցուցադրություն անել, որովհետև կարծում եմ, որ նման ցուցադրության կարիքը կա, ու ես գիտեմ, որ տարազը դե Արցախում շատ պոպուլյար չի, իրեն տեսնում են գուցե միայն բարային համույթներում, բայց որ կրեն, որ կարողանան ժամանակակից կյանքում տարազից էլեմենտներով, մենք առաջարկում ենք հինը նոր ժամանակում օգտագործել նորովի, այսինքն մենք տարազը ապրեցնում ենք ժամանակակից հագուստի մեջ եւ առաջարկում ենք հագնել հայկական տարազային էլեմենտներով հագուստ հագուստներ։ Մենք երեխաների համար արել ենք դեֆիլե, որտեղ իրանք սկզբից ցուցադրում են ազգային տարազները փոքրիկների։ Հետո մենք առաջարկում ենք նրանց մեր սեփական կերպարները, որոնք որ մանկական են, մուլտային են, գուցե, բայց իրանք նայված չեն, դա ոչ Շրեկն է, ոչ Միկի Մաուսն է, այլ դա մեր սեփական մշակումն է, եւ երեխաները գուցե կհակրեն։ Ինչի եմ ասում գուցե, որովհետեւ այստեղ որևիցե մեկը պրոֆեսիոնալ մոդել չի, եւ մենք արդեն երրորդ օրն այս բալիկներին հոգնեցնում ենք փորձեր անելու մոդելով, որպեսզի ստացվի, հա, ինչպես է ստացվում արցախցի երեխաները հակված են այդ մոդելային շարժուների հետ բարի համբյուր։ Մենք նախ դիմեցինք, որպեսզի մեզ օգնեն պարային համույթները, որտեղ երեխաները, որոնք պարում են, բնականաբար ավելի հեշտ, այո, քալք գիտեն, արդեն մի քիչ մարմին ունեն, ավելի պատրաստված են, իրancs հետ ավելի հեշտ է աշխատել։ Եվ իհարկե արձագանքը լավն էր, առաջի փորձի օրը եկել էր մոտ 80 երեխա։ Եվ փորձեցինք, հաղցրեցինք, բայց միևնույնն է նման միջոցառման համար, օրինակ ես հիմա մտածում եմ, որ շատ լավ կլիներ, որ Արցախում լիներ բացի Պարի համույթներից, նաև մոդելների դպրոց, որտեղ կպարապեին, աղջիկները կունենային համապատասխան կառուցվածք, տղաները կառուցվածք, սաներվածք եւ այլն։ Դա եւս մի առաջարկա, որ կարելի է այստեղ անել մոդելների դպրոց, որտեղ կա իմիջ կենտրոն, որտեղ կարելի է մարդկանց սովորեցնել թե թե քայլել, թե հագնվել, թե մատուցել, ինքդ քեզ ավելի գրագետ, ավելի գեղեցիկ։ Դիտեւ հենց տարազներից սկսելը ազգապահպանման իմաստ էլ ունի, երեխաները, որոնք գուցե եւ ծանոթ չեն երբևէ տարազին չեն ծանոթացել, կծանոթանան, կիմանան իրենց նախնիները ինչ են կրել ի վերջո։ Գիտեք, մենք ինչի արեցինք նման ցուցադրություն Արցախում, որտեվ Հայաստանում այս ամեն ինչ ավելի ուսումնասիրված է եւ արդեն շատ մոդա է հագնվելը։ Տարազներով մայկաներ, տարազներից էլեմենտներով հագուստներ եւ այլն, ինչ ասես։ Այստեղ ես տեսնում եմ, որ դեռ չկա այդ գիտելիքը։ Ժամանակի խնդիր հա, է։ Հա, ժամանակի խնդիր եւ կարծում եմ, քանի որ երկար տարիներ Արցախը ապրելա ուրիշ ազգի բռնության ներքո եւ ազդեցության ներքո եւ շատ լավ կլինի որ հիմա այստեղի ժողովուրդը որը միշտ ունի այդ խնդիրը սեփականը պահպանել նաեւ այստեղի ժողովուրդը հենց պիտի ամեն ինչ անի որ իր սեփականը պահպանի որտեւ ազդեցության տակ ա եղել երկար տարիներ շատ լավ կլինի որ մաքրվի ազդեցությունը որ մարդիկ իրանց է ճանաչեն եւ կարծում եմ որ ստեղ աշխատատեղերի խնդիր կա, այսինքն հետագայում մեր ծրագրերը այնպեսին են, որ մենք այստեղ կբացենք հաստեղնագործության խմբակներ եւ կփորձենք սովորեցնենք կարատեսակներ իսկական հայկական, որովհետեւ դրա պահանջարկը կա։ Եվ ես տեսնում եմ, որ parberabar մեզ Արցախից հակուստ են պատվիրում պարային համույթների համար։ Ինչի՞ չլինի այստեղ այնպիսի գրագետ կազմակերպված նման մի հիմնարկ, որը եւ կկարի, եւ ուսումնասիրի, եւ տեղում կանի այդ ամենը։ Այսինքն նպատակը ոչ թե միայն ցուցադրել հնարավորություններ, այլ գտնել մարդկանց, ովքեր կուզեն մեր հետ համագործակցել, ովքեր կապի համրախնդում։ Այո, այո, այսօր նայեք, առաջի օրը բացված ենք, արդեն եկավ մի մարդ, որը ուներ հայկական կահ կարասի եւ առաջարկեց կուզեք իմ կահ կարասին ձեզ տրամադրեմ շատ հինա, տատերիցս ամենացել։ Այսինքն ինչ որ մի բան ազգային ստեղ ավելի զարգանա, քան կա, իմ համար այստեղ շատ հաճելի, որտեղ ես տեսնում եմ ինչպես է զարգանում մշակույթը Արցախում, ես չեմ կարող չգովել ձեր մշակույթի նախարար տարին, որը հատուկ ուշադրություն է դարձնում ու ես ամեն անգամ որ գալիս եմ, ես գալիս եմ շատ հաճախ, դա ամեն ամիս է գրեթե, ուղակի հյուր, ուղակի շրջագայելու, ուղակի մարդկանց եմ բերում Արցախը ցույց տալու։ Ես տեսնում եմ ամեն անգամ մի հատ մշակութային օջախ ավելացրավ, մի թանգարան բացվեց, մի ցուցահանդես բացվեց, մի միջոցառում, ես այսօր քաղաքում քայլում եմ, ես տեսնում եմ հունիսի 1-ը բազմաթիվ միջոցառումներ, այնքան շատ, որ նույնիսկ ժամը 5-ին կամ մի քանի միջոցառում քաղաք քաղաքում։ Իմ համար դա շատ ողջունել է, որտեղ այստեղ մշակույթը զարգանում է։ Զարգանում է թե նախարարի շնորհիվ, թե անհատ մարդկանց, որոնք աշխատում են նախարարության հետ, թե անհատ բարերարների, որոնք ամեն մեկը իր գյուղում ես չափառում էի, որ իմ համար ահա որ հերրու էր։ Ու ես տեսա մի հիանալի գյուղ, որը կարծում եմ հետո ինքն էլ քաղաք կդառնա, ճարտարի նման, որտեղ զարգանում է մշակույթը մի անձի շնորհիվ բարերար, որը իր սեփական գյուղում զարգացնում է ինչ որ մի բան։ Այո, չեն կարող շղթել, որ Արցախի մարտադրության կենտրոնն է շահութային առումով։ Եվ մարդկանց, որոնք իրենց սեփական ամեն մարդ իր գյուղում ուզում է ինչ որ մի բան անի, շատ ողջունել է ու կարծեմ թե պիտի բոլորը վարակվեն այս ամեն ինչից ու ովքեր դեռ իրենց հայրենիքում ոչինչ չեն արել եւ ունեն հնարավորություն, թող այս ամենը նպաստի, որ իրանք էլ ձգտեն անել, որտեղ այստեղի մարդիկ դրա կարիք միտք ունեն։ Երեխաները չեք պատկերացնի, ում համար շոր այլևս չկար, բոլոր շորերը արդեն հագցրած են, նեղված ներքևում լացում։ Այսինքն երեխաների համար սա իրոք միջոցառում էր, տոն էր։ Մենք էլ մեր փոքրիկ նվերներով էինք եկել։ Ազգային հագուստը մշակույթի պահպանման տարերից մեկն է։ Ինչպես գորգն ենք պահպանում, այնպես էլ հագուստը պիտի պահպանենք, զարդերը, որ մենք այսօր ցուցադրում ենք այստեղ հայկական նշանակություն ունեն բոլորը։ Հայկական աստեղնագործությունը, կարատեսակը շատ մեծ նշանակություն ունի, իսկ ես այստեղ գյուղերում տեսնում եմ մեծ պարապություն Այն դեպքում, որ ես փոքր երեխա էի, իսկ իմ արմատը Արցախից է, ինձ սովորացնում էին ասեղնագործել։ Ինչ վատ կլինի, որ մենք նորից վարակենք մեր հասարակությանը, որ պարապ չի կարելի ապրել պետք է անդադ աշխատել, որը կբերի անպայման հետո արդյունք։ Աշխարհի ամենավատ բաները պարապությունից են ծնվում։ Շատ տարածված այդ բամբասանքը եւ այլն տեսնում ես բոլորը բոլորի կյանքով հետարն դա պարապության արդյունքը։ Պետք է նույնիսկ առանց որևիցե վճարի ակնկալության աշխատել, որովհետեւ դա անպայման հետո իր տեղը կգտնի ու թող բոլորը ովքեր այսօր այստեղ կլինեն, կլսեն ձեր հաղորդումը եւ ինձ, կհավանեն գուցե, թող զգտեն ինչ որ մի բան անեն եւ անեն ազգային մի բան որովհետև օտար ազգից ազդվել եւ ստեղծել օտարի մշակույթը ինքը երբեք չի բերի որակի։ Մենք միչև մերը լավ չուսումնասիրենք ու մերը չառաջակենք, մենք օտարին չենք հասնի երբեք։ Մենք քիչ ենք անշուշտ մեզ համար դա գերխնդիր է սեփականը պահպանելը, տարածել սերունդների համար ինչը շատ կարևոր է նաև։ Մենք այսօր բազմաթիվ տարբեր երկրների հետ խնդիրներ ունենք, որոնք մեզանից գողանում են մերը եւ մատուցում են որպես իրենցը, եւ գիտեք ինչի է դա իրանց մոտ ստացվում, որտեղ մենք մերը չենք օգտագործում։ Ես չեմ ասում հա 21-րդ դարում տարազներով մանեկ եք, իհարկե ոչ։ Ուղղակի կարելի է էլեմենտը օգտագործել ժամանակ ուղակից հապուսնում նույն Մարաշի ասեղնագործությունը, որ այսօր թուրքը գողանում է եւ մատուցում է որպես իր ասեղնագործության տեսակ, եթե դու դա կրում ես եւ տարածում ես, արդեն շատ դժվար է քեզանից գողանալը։ Բայց եթե դու նույնիսկ չես ճանաչում, որ քոնն է հայկական է եւ այլն։ Դու շանսերն ես ավելացնում, որ քեզանից Դրա համար նպատակը ընդամենը նա է, որ Արցախում նույնպես վարակվեն։ Հայաստանն հիմա շատ մոդայիկ է մեր կենտրոնը, շատ պոպուլյար է մեր գործունեությունը, գրեթե յուրաքանչյուր միջոցառման մեզ հրավիրում են, որ մենք ծաղկացնենք մեր ներկայության պետ միջոցառումը, կարելի ասել։ Մեզ ոչինչ պետք չի։ Ուղղակի մարդիկ երիտասարդները ճանաչեն, ազդվեն, ներկա լինեն, աշխատեն ու դա անպայման արդյունքի կբերի ու ուրախ կլինեմ, որ այսօր շատերը այստեղ լինեն, տեսնեն։ Եվ վերջում իհարկե երեխաներին կթանկանայի ձեր բարեմաղթանք խորհուրդը, այսպես ասեմ։ Եթե հիմա ասեմ խաղաղ երկինք, երևի կկրկնվեմ, որտեվ երևի այսօր բոլորն են դա կամենում նամանավանդ Արցախում։ Բայց թող կրկնվեմ, բայց իսկապես միայն խաղաղ երկինքը կնպաստի եւ խաղաղությունը կնպաստի, որ այստեղ զարգանա թե մշակույթ, թե մարդիկ հույս ունենան, թե աշխատելու ցանկություն ունենան։ Այսօր շատերը ոչինչ չեն անում, որովհետեւ չգիտեն, ապագա ունեն, թե չունեն։ Բայց թե մարդ չհավատա, որ ինքը ունի ապագա, ինքը տենց տեղից էլ չի շարժվի։ Պետք է հավատալ, եւ անպայման թող Արցախում այլևս երբեք չլինի պատերազմ, չլինեն զոհեր եւ մարդիկ ավելի ուրախ ու հավատով լինեն։ Շնորհակալություն հաճելի հագեցած զրույցի համար։ Օրեկա, որ այստեղ էլ տեսնեն, իմանան Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ սաբաց Թաց ապակում ես են բաց Շունչս պահաց Սպասում եմ գաս Բայց դու չկ Լսողներ կարծիք հաղորդաշարն է, թերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք են Պետրոս Մեծը Ռուսաստանի ցարը եւ ռուսական առաջին կայսրը, Սամուել Սլայթերը ամերիկացի գործարար, Նիկոլայ Ֆեդորովը ռուս մտածող ուտոպիստական համակարգի ստեղծող, Բերտա Զուտները ավստրիացի գրող խաղության Նոբելամրցանակակիր, Հենրի Դելը բրիտանացի նյարդակենսաբան Նոբելամրցանակակիր, Քոլ Փորթերը ամերիկացի կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Նալբանդյանը խորթայեթ հատերական նկարիչ, Լես Փոլը ամերիկացի գիտարահար, Գյորգի Կուլիկովը կինո եւ թատրոնի ռուս դերասան, Քեթ Վիլհեմը ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Լին Քարթերը ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Սերգեյ Եսայանը ռուսաստանցի գեղանկարիչ, քանդակագործ, բեմանկարիչ, Քրիստինա Բելուզզետունյանը ֆրանսիացի պոետ, թարգմանչուհի նկարիչ, Ջոնի Դեփը ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Նատալի Փորտ մեկնանը ամերիկա-իսրայելցի կինոդերասանուհի, Օլսի Սնայդերը, նիդերլանդացի ֆուտբոլիստ։ հաղորդաշարի օրվա հունիսի 9-ի թողարկումն ավարտվեց։